بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا Hvala Allahu Đelešanuhu i neka salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne i plemenite ashabe i sve one koji slijedi pravi put do sudnjega dana. U ovom drugom predavanju ćemo inša Allah ta'ala krenuti sa onim velikim ili osnovnim fikskim pravilima ili šerijetskim pravilima koja smo naveli na kraju prethodnog predavanja i islamski učenjaci su ih nazvali velikim pravilima pravilima el kawaidul kubra zbog toga što su ona znaj, najznačajnija pitanja vjeri, ali i ovo dunjalučkog čovjekovog života. Pa smo rekli da je prvo od tih, jeli, prvo od tih pravila da se sve cijeni prema namjeri, odnosno da se sve stvari gledaju i cijeni prema namjeri. Jesmo tako zapisali? Sve se gleda prema namjeri, jel to? Vrijedno je. Vrijedno je ili cijeni, dobro. Ili el umuru bi me kasidiha. Ovo je jedno od osnovnih, možda i najvažnijih šerijetskih pravila u našoj vjeri islamu. I ona je vezano i za vjeru, odnosno naš odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ali i naš odnos prema drugim ljudima ili prema drugim bićima. U islamu se sve gleda prema namjeri. I namjera je osnova, osnova svakog dijela. Namjera ili ono što se zove nijet. Ja ne sumnjam da ste vi dosta toga čuli o namjeri i o nijetu, ali ovo sada govorimo s aspekta jeli, e, tog širijetskog pravila. Ovo širijetsko pravilo utemeljeno je prije svega na kuranskom ajetu. Peti ajet sura El Bejine, kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže A'udhu billahi min shaitan rajim وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ kaže, a naređeno im je samo da Allaha istinski obožavaju jeli iskreno mu ispovjedajući vjeru muhlisine lehu din Znači iskreno mu ispovjedajući vjeru. Prema tome ono što se traži od svakog muslimana kada su u pitanju i dijela i riječi jeste da bude iskren i u dijelima i u riječima. I to je biti suština općenito dobrih dijela. Biti suština dobrih dijela. Sada govorim o ovom znači, segmentu našeg odnosa prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta to znači? To znači da naša dijela ono što činimo i ono što govorimo neće biti ispravno. Neće biti ispravno. Niti će biti e, primljeno kod uzvišenog Allaha ako nemamo iskrenu namjeru. Ako nemamo iskrenu namjeru. I naravno nećemo zato biti nagrađeni na onom svijetu. Nećemo nagrađeni biti za ta djela i za te riječi na onom svijetu. Zato je namjera i kako bitna. Ovo je, mo, možemo kazati da je ovo najvažnije pravilo nazovimo ga islamsko pravilo, nazovimo ga, jer ovo pravilo obuhvata mnoge druge stvari jeli, u životu čovjeka muslimana i ono je najvažnije pravilo, zato su ga islamski učenjaci stavili kao prvo širijetsko pravilo. Namjera, ništa bez namjere. Zato e, moramo uh, po, povesti brigu, odnosno posvetiti pažnju svojoj namjeri. To je nešto najteže za čovjeka, s obzirom da je čovjek sklon tome, sklon želji i nastojanjima da od e, dobrih dijela postigne i ovu dunjaličku korist, sklon je, znači ima potrebu ili sklon je tome da bude pohvaljen, da, bude, da se pokaže prstom na njega, da bude uzdignut, sklon je slavi, želji za slavom, autoritetom i tako dalje i tu nijeti vrlo često padaju ili se, ili se poremete. Zato je najveća borba čovjeka sa samim sobom, odnosno sa svojim namjerom, sa svojim nijetom. Naravno, u svemu tome, kao i u svim drugim pitanjima vjere i dunjaluka, čovjek mora tražiti Allahovu pomoć u tome. Jer Allah je taj koji upravlja srcima i zato čovjek mora od Allaha subhanahu wa ta'ala tražiti da mu, da mu očisti nijet, da njegov nijet i namjera budu uvijek ispravni. U onome što čini, u dobrim dijelima i onome što govori. I ta borba, ta borba čovjekova sa svojom namjerom, sa nijetom, odnosno borba sa svojim srcem traje vječno, dok je živ čovjek. E, a nažalost čovjeku se često onako neprimjetno prikrade šeitan, a njegov nefs to je ono u nama što, što traži, jeli, što traži od nas da, da, da postignemo neko ovo dunjalučije koristi u žitke i nekada i ne znamo da nam je nijet da nam je nijet ovaj, okr, da kažemo skrnavljen ili da nam je nijet pokvaren, a mi mislimo da, da je sve u redu. Zato uvijek treba preispitivati nijet ili namjeru prije svakog dobrog djela. Prije svakog dobrog djela sam sebe pitati, čovjek da sam sebe pita jesam li ja zaista do kraja iskren u ovom djelu, to jest ovom, ili ovim riječima koje govorim. Kažem, to je borba koja traje ovaj, cijeli život čovjekov i od stupnja i badeta i bogobojaznosti zavisi i naš nijet. Što je čovjek e, bolje odgojio svoju dušu i što je čovjek bliže Allahu subhanahu wa ta'ala, što je bogobojazniji, njegova, njegova namjera, njegov nije će biti iskreniji i bolji. O, to je ono što se zove u, islamskim, u islamskoj terminologiji ihlas. Ihlas. I ovo majetu se navodi muhlisine lehudin, is, istinskim u ispovjedajuću vjeru, bez imalo, bez ikakvih, jeli, želja da se postigne nešto od unjavka. Kada u pitanju ono ispovjedanje vjeri Allahu subhanahu wa ta'ala. Dobru namjeru, nijet moramo imati u svemu. Znači u svim vrstama dobrih dijela, u ibadetima, u namazu, u zekijatu, u postu, u traženju znanja, traženju znanja također, u sadaki i tako dalje, u pomaganju drugima, u sve moram imati nijet, iskren nijet. A šta je nijet iskren? To jeste šta treba da stoji iza, naše, iza naših namjera? Želja da postignemo tim dijelom isključivo Allahovo zadovoljstvo, i nagradu na ovom svijetu. To je to je iskren nijet. Ako želimo nešto drugo usput, onda će naš nijet u toj mjeri ukoliko koliko želimo biti ovaj pokvaren ili krnjav, biti krnjav. Ova, ovo širijesko pravilo temelji se na onom poznatom hadisu koje je vama je poznato od Omera ibn Hataba, E, koji glasi inema la malo bin nijati, wa inema li kul imri ma neva, da svakom zaista se jeli, e, dijela, sva dijela cijene prema namjerama i svakoj osobi pripada ono što je naumio. To jeste, šta se naumio svojim dijelom ili svojim riječima, to ćeš imati na onom svijetu. To će ti biti upisano. Zato što su naše namjere poznate Allahu subhanahu wa ta'ala. To je jeli, nešto što je specifičnost ovog pitanja, posebnost ovog pitanja, da su, jeste da su naše namjere poznate Allahu subhanahu wa ta'ala. Jesu poznate melekima? Nisu osim ako Allah im otkrije. Nisu poznate ni ljudima. Zato mi nikada ne znamo kada neko čini neko djelo od muslimana, kakva mu je namjera. Je tako? Mi ne znamo. Može se nama činiti da mu je dobra namjera, u stvari ne volja mu namjera, pokvarena, on želi nešto drugo ili se može činiti nama da, da mu je pokvarena namjera, da on ne, ne čini iskreno to djelo, a u stvari on je iskren dok djelo. I zato nikada mi ljudi ne smijemo ulaziti u tuđe nijete. Ne smijemo ulaziti u tuđe nijete, to je jedan, jedan lavirint ili ovaj put bez povratka gdje će se svako zapetljati i zbuniti. Nikada, to zapamtimo za sva vremena, nikada ne ulazimo u tuđe nijete. Jer mi nekada možemo posumljati jel, u nekoga da je on da je u nečemu neiskren, čini neko djelo, mi kažemo on to čini zbog toga i toga. Može, to se nama može činiti. Zbog čega? Zbog toga što smo mi subjektivni, je tako? Subjektivni. Ili može što mi ne, ne podnosimo baš do kraja tu osobu. Nije nam, ne simpatišemo je. I onda nju gledamo kroz, kroz tu našu, jel, koprenu. Ne, nije nam draga ta osoba i sve gledamo kroz, tu, kroz taj naš odnos prema njemu. Njegove postupke, njegove djela. E sad ovdje još kada su pitanje ovo širijesko pravilo odnosi se na međuljudske odnose. Rekli smo prvo da se odnosi na naš odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala u dobrim dijelima i riječima. Da se sve vrednuje prema namjeri. Ako hoćeš od, od ibadeta slavu ili ovu dunjaličku korist dobit ćeš, jer nemaš mm. eh, nagrade na onom svijetu. Ako hoćeš nagradu na onom svijetu, to ćeš dobiti. A e sad kada su pitanje međuljudske odnosi, ovdje je bitna namjera. Bitna je namjera, tako? Zašto? Zato što mi se trebamo odnositi prema ljudima e, na osnovu njihove namjere. Nekada se može desiti da, da nam neko na, načini štetu neku. Da nam neko načini štetu. Ali ne namjerno, zato kažemo ne namjerno. Nije imao namjeru da nam, da nam napravi štetu, nije imao namjeru da nas povrijedi, nije imao namjeru da nam učini nešto ovaj, nažavo, ali se ipak desi, je tako? Desi se. Zato se uvijek trebamo tu vraćati kad su pitanje međuljudske odnose na njegovu namjeru. Ako nam on kaže da nije imao namjeru i mi to, ili mi to shvatimo iz njegovog postupka, onda to ne trebamo uzimati ovaj, kao neki zločin njegov kao loše, nego mu trebamo halaliti. Zato uvijek trebamo gledati kako je bila namjera čovjeka. Ima ona u našem, uh, jeli, u našem narodu ona poznata, uh, nije poslovica, nego ono, ona medveđa usluga, takozvana medveđa usluga medvjed koji je tako se navodio da je, da mu, da je ovaj, ubo, ga, ubo se na trn i to ga jako boljelo i neki čovjek mu je pomogao da izvedi mu um taj trn i medvjed kao, kao životinja je zahvalna. Sad da li je to vjerovatno nešto izmišljeno, ali to ima, ovaj, ima poučno je. E, I jedne prilike taj čovjek leži u hladu i do, dođe mu muha na, na čelo, na lice, I medvjed ugleda muhu, a mu, medvjed, ovaj, muhe ga uznemiravaju i ostale insekti, jel, kao sve druge životinje. I on hoće da pomogne tom čovjeku da mu ovaj, vrati uslugu, da mu vrati ono dobro koje mu učini i uzme veliki kamen i ubije muhu na njegove glave. E to se to je odatle dolazeno, kaže, on je učinio medvjeđu uslugu. Hoće se kazati, imao je dobru namjeru, ali je učinio veću štetu da Bog do nije ništa činio. Zato ovaj, trebamo se mi eh, paziti, bez obzira, <laughs> to doćemo kasnije do tog, jeli, ovaj, da nije uvijek samo nijet ovaj, važan. Nije samo nijet do, dobar. Kažem, imao dobar nijet. To već malo kasnije kad budemo o Davi govorili. On imao dobar nijet, uvijek ima dobar nijet, ali uvijek uprošće. Zato treba imati pored nijeta još nešto drugo. I znanja kako se nešto čini, kad, na koji način, kad treba, kad ne treba. Zato ovo, to je prvo širijetsko pravilo. Sve se mjeri i cijeni prema namjerama, I to je, kažem, najbitnije ovaj, širijetsko pravilo. Drugo širijetsko pravilo, ono veliko širijetsko pravilo, jeste da se ubjeđenje ne pobija sumnjom ili sumnja ne pobija ubjeđenje. Ubjeđenje se ne pobija sumnjom ili sumnja ne pobija ubjeđenje. Ovo se prije svega odnosi na, na, na polje ibadeta, Pa ćemo navesti jedan primjer. Znači, osnova je, ako si, da objasnimo ovo pravilo, ako smo sigurni u nešto da je bilo ili da imamo, pa se pojavi sumnja, da li je to bilo ili da li to imamo, onda ta sumnja ne pobija ono ubjeđenje. Znači, ostaje ubjeđenje onako kako je bilo. E sad, vjerovatno, neki nisu shvatili, objasnit ćemo, jel? Recimo, uzet ćemo primjer abdesta. Evo, sad smo klanjali podne namaz, i uzeli abdest, sigurni smo da smo uzeli abdest i klanjali smo podne i sad došlo, uh, došlo vrijeme ikindije namaza i kod nas se pojavi sumnja jesmo li izgubili abdest. A sigurni smo da smo ga imali na podne, tako? E sad šta ćemo, kako ćemo postupiti? U tom slučaju uzet ćemo da nismo izgubili abdest, odnosno uzet ćemo da imamo abdest, zbog čega? Zato što imamo ubjeđenje da smo ga imali za podne. A ova sumnja koja se pojavila pred Kindiju ne pobija to ubjeđenje. A da je se pojavilo ubjeđenje, onda šta? Onda to ubjeđenje pobija ono naše ubjeđenje, tako. E to je to širijetsko pravilo koje nam može olakšati vrlo često u životu i kad su, kad su u pitanju i badeti. Jer e, e, mnogi ljudi, posebno ovi koji tek uđu uvjer, imaju šubhe. Oni dolaze im stalno neke šubhe sumnje i sad se ja često pitam zašto je to tako. Vrlo često mladi ljudi koji tek zagaze u vjeru imaju puni su tih sumnji. Da li je to što su ovaj, svoje znanje pogrešno temeljili ili odmah učili prvo sumnje pa onda one temelje i osnova ili su, ovaj, vjerovatno se o tome i radi. Ali ima tu i šetan, šetansko djelovanje. E sad pod ovim pravilom postoje određena, određena pravi, eh, podpravila. Podpravila kao što je sve ono što je potvrđeno sve ono što je potvrđeno je kinom odnosno ubjeđenjem ne može se pobiti osim je kinom ubjeđenjem, drugim ubjeđenjem razumijete sad o, kao ovaj primjer što smo naveli ako smo imali abdest i ubjeđeni smo da smo imali to se ne može pobiti sumnjom nego ubjeđenjem da smo ga izgubili da sigurno znamo da smo ga izgubili ili ima još jedno pod, še, pod pravilo sve ono u čije, čije postojanje sumnjamo, sve ono u čije postojanje sumnjamo, osnova je da to ne postoji. Jeste razumijeli? Znači, ako sumnjamo u postojanje nečega, osnova je da to ne postoji. Tako se uzima u širijetskim pravilama jeli, u životu općenito. Sve ono e, u šta sumnjamo da postoji, osnova je da ono ne postoji. Ako se, znači, moram biti ubijeđen u nešto da postoje, tako. Tu se može općenito u životu neka pitanja vanzemaljaca. Čuje se postaje pitanje, je li postoje li vanzemaljci? Je li, uh, je li Bermudski trougao, je li to uh, šeitanovo prestolje, blisovo prestolje, je li tu deđal, tako dalje? Mi nismo sigurni u to i osnova je da to, ovaj, da to ne potvrđujemo, ne, nemamo jakina, nemamo objeđenja. sve ono što je potvrđeno jekinom ne može se pobiti osim jekinom, to jest ubjeđenjem. Osnova u svim stvarima je taharet. I ovo je pod, ovaj, pod pravilo. Osnova u svemu je taharet, to jest da, je, da su stvari čiste. Naravno, osim ako postoji šarijetski dokaz da je to nešto nečisto. Evo, recimo primjer, dođemo ovdje u, ne, u neku prostoriju u mešćit. U mešćit. U mešćit, to kažu, mešćit mesđid. Dođemo ovdje i sad počnemo sumljati. Djeca su ovdje mala skakla, igrala se. Sad počnemo sumljati da nije neko djete onečitilo. Mi imamo sumnju, a nemamo nikakvog dokaza. Znači, sva sva pravila povezana, ova podpravila. I onda šta ćemo uzeti? Uzet ćemo da je to čisto. Uzet ćemo da je to čisto, jer osnova je da je ovo čisto. Ne vidimo ovaj, fizičku prljavštinu, niti smo vidjeli da je neko izvršio ne, malu nuždu i tako dalje. To mi je slično. zašto, postavlja se pitanje zašto ovaj, se uh, ubjeđenje ne pobija sumnjom nikad. Zašto? Zato što je, šta, ubjeđenje je jače od sumnje. Ubjeđenje jače od sumnje. Ubjeđenje je ono što je siguran, a sumnja je ono što si nesiguran. I uvijek se uzima, uvijek je jače ubjeđenje. Pa recimo, onaj ko je, to smo navjeli kao primjer, jel, onaj ko je, ko je siguran da ima abdest, pa posumnja da li ga izgubio, osnova je da, da on ima abdest. Osnova je da ima abdest. Uzet ćemo drugo ovaj, pitanje. Drugo, drugi primjer. Onaj ko je siguran da nije imao abdest, pa onda posumnja da nije u među vremenu uzao abdest. Bio je u WC-u, ali nije siguran da li uzao abdest. Šta će uzeti? Da nema abdesta. Znači, jer u osnovi nije imao abdest. On zna da nije imao, pa je bio u WC-u, pa nešto je sumivao, jesam li uzio abdest ili nisam. U tom slučaju uzet će da nema abdest. Zato što je jekin da nije imao abdest. Ubjeđenje ima da nije imao abdest. Tako je u svim stvarima, jel? Tako je u svim stvarima po pitanjima vjere, ali i po pitanjima ovodunjaločkih stvari. Navešću jedan hadis koji bilježe Buhrere, koji prenose Buhrere, pa kaže da je poslanik, alaihissalatu wasalam, rekao, Kada neko od vas osjeti nešto u svome stomaku, u smislu ovaj, nekih grčeva, na to se misli, jeli, ovaj, pa posumnja da li je nešto izašlo ili nije, šta će uraditi? Znači, posumnja da li je pustio vjetar. Kaže poslanik Ali Isra, tvesa nam, neka ne izlazi iz mešćida dok ne čuje zvuk ili dok ne osjeti miris. To je pravilo dok ne čuje zvuk ili dok ne osjeti miris. Mada se kažem ovom po pitanju, ovaj, mnogi ljudi se šeitani prevari i sam sebe otežavaju vjeru. E sad, zašto je bitno, ovaj, na početku smo govorili da poznajemo ova pravila. Kad poznajemo ova pravila, kad je ispravno razumijemo, lakšamo sebi vjeru. Nedavno sam ovaj, imao priliku jedan mladić u, u džami stalno postavlja ista pitanja. Ista pitanja vezano za abdest nije siguran da li mu je šta ovaj, od mokraće kanulo na odjeću, abdestio sam, pa ovo uvijek ista pitanja. A, i, I ovo pitanje, znači, vraća se na, na ovo, ako nemamo ubjeđenje da se čist, ako nisi siguran da se, da se onečisti, onda se čist. Ali šetan tu se poigrava s ljudima. Ili recimo ono pitanje pranja a, a, prilikom abdesta, sad je li se čovjek, e, dolazimo u šubhe, je li opravo sve kako treba, možda ima ovdje jedan mali dio, jedna, ko vrh igle, ko vrh igle koji nisam opravo, da <laughs> se to može desiti, jel? Čovjek se ovo, sapir je vodom i negdje slučajno voda zaobišla, ono, jel? Neko, neko ostrvo na, na ruci. Kaže, ko vrh igle, sad nisam siguran da li je to, da li sam opravo nisam. To su sve šubhe koje nema. Znači, ti si, ovaj, osnova je da si ti opravo ruku, to je jekin, to je objeđenje. A sad, da li je negdje ostalo trunčić da nisu opravo, to je šupha, sumnja i to ta sumnja ne pobija objeđenje. Drugi hadis prenosi Ebu Sa'id al-Hudri, radi Allah ta'ala anhu i kaže da je poslanik alihi salatu vesel nam rekao kada neko od vas posumnja u, u namazu koliko je klanjao i ne znam koliko je klanjao, tri ili četiri neka odbaci sumnju neka odbaci sumnju i neka prihvati ono što je ubijeđen. To jest neka prihvati da je klanio onoliko rekiata ovaj, ukoliko uh, je ubijeđen. A na kraju kaže neka učini još dvije sežde prije nego što preda selam. Kaže ako bude klanjao pet, kaže to će mu biti uh, kao nadopuna na njegovom namazu, a ako bude klanjao četiri, to će biti jeli ovaj poraz za šeitana. Hadis bilježi muslim. Ovdje je pravilo kada je u pitanju namaz, da se uvijek eh, temelji na onom na što si, u, u čemu, na što si siguran, u, u što si siguran, recimo ne znam da li si klanjao tri ili četiri, a siguran si da si klanjao koliko? Tri. Onda se uzma pravilo, je kina ovdje, znači uzet ćemo da smo klanjali tri, šetane ćemo sve se odbiti. Pa ako budemo klanjali pet, taj reka će nam biti išala kod Allaha nadopuna na neke naše propste namazu. <clears throat> ako budemo klanjali četiri ili ukupno, to će biti poraz za šetane, jer nije uspio da nas da nam ubaci šubhu namazu i nije uspio da nam da nam poremeti namaz. Jer njemu šeita, šeitanu je cilj da nam poremeti namaz. Mi smo stupili u namaz, nije nas uspio odvratiti od namaza ali mu je cilj da nam pokvari namaz, pa da cilj namaz mislimo tri ili četiri, tri ili četiri. Je li mi ovdje čisto ili nije? Je, je li mi odjeća čista od mokreće ili nije? I cijeli namaz o tome mislimo. I predamo selam ništa od namaza. Dešava se, kažem, ovaj, tako vrlo često ljudima. Eto, to je to drugo širijesko pravilo. E sad ja sam rekao, u među vremenu, ako ima kako, sam, u toku samog predavanja nejasnoće, ili će to ostaviti za kraj kako hoćete. Treće širijesko pravilo, je pravilo koje glasi nema nanošenja štete, koje se misli nema nanošenja štete ni sebi ni drugom, niti uzvraćanja na štetu štetom. La darara wa la dirar. E sad da pojasnimo ovo pravilo. U osnovi nije nikome dozvoljeno da nanosi štetu drugom, nikakvu štetu, ni materijalnu, ni duhovnu, ni niti onu, o, da kažemo, moralnu štetu, nikakvu štetu ovaj, ne smijemo nanositi drugom, bez obzira ovdje se, bez obzira radilo se o muslimanu ili nemuslimanu. To je osnova. <clears throat> Vidimo koliko islam pazi na, na prava drugih. Također nije dozvoljeno da na štetu uzvraćamo štetom na način na koji to ne prepisuje islam, da to pojasnimo. Nije dozvoljeno da mi, recimo, u slučaju da nam je neko načinio štetu, nije dozvoljeno da mi sudimo. Ha? Nego imaju, zna se kako, ovaj, kako mu treba suti, treba mu suti Allahov propis. I, ovaj, treba utvrditi u kojim okolnostima je učinio štetu. Jer nije isto kad nam neko učini štetu namjerno i nenamjerno, je li tako? <clears throat> Da se vraćamo se na ono prvo pravilo odmah, sve je povezano. Ako nam neko učini materijalnu štetu namjerno, šta je, kakav je njegov status? Mora li nam je nadoknaditi? Mora, je li tako? Mora nadoknaditi. A ako ne namjerno, mora li nadoknaditi? Mora je tada nadoknaditi. Kad je pitanje materijalna šteta. Samo što u prvom slučaju ima, ima grije, jer namjerno bi nije učinio štetu, ciljano. Ima grije, a u drugom slučaju nema grija. E, međutim, kad je u pitanju, recimo, evo, ubistvo. Ako e, namjerno ubistvo, to je jedan od najvećih grija, namjerno ubistvo, to je jedan naj, najveći šteta koje možemo učiniti čovjeku i sanu, zato je ljudski život svet zaštićen I onaj ko namjerno ubije, kako se navodi jeli, u Kur'anu, <clears throat> فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ Njegova nagrada je džehennem. Je tako? Osim šta? Ako se pokaje, ako, ovaj, ako onaj, šerijetski zastupnici oproste, u, u, u tom slučaju on je, može se pokajati, ali opet e, definitivno suđenje i pokajanje zavisi onaj, od Allaha subhanahu wa ta'ala i onog čovjeka koji je gubio na onom svijetu. Da li će mu ono prostiti? Ovaj nema priliku da mu halal, jel tako? Ovaj ubio ga i sad nema priliku da sa njim rašiti. Kad ti neko uništi i metak, ti možeš sa njim poslije sjesti, halaliti mu ili dogovoriti se da ti nadoknadi. Međutim, kad neko gubioš gotovo, ti ga poslao, ubio si ga, on nema priliku da ti halal ili ne halal. Ali šarije tu propisuje, jeli, propisuje i o, otkup, stotinu deva, otkup, a u, i šerijetsku kaznu, je tako, smrtnu kaznu. U šerijetu je, u islamu je smrtna kazna za namirnu ubijstvo, tako? Je tako ili nije? U šerijetu je smrtna kazna za namirnu ubijstvo, osim ako je halali njegovi šerijetski nasljednici ili zastupnici. Prije nego što presudu donese glavni sude, prije nego što je potpiše emir, odnosno muslimanski vladar. Međutim, kad se radi o nenamirnu ubijstvu, kakav je tu slučaj? Nenamirno ubijstvo. Neko je nekog ubio nenamirno autom, nekim predmetom, ovaj, u lovu, slučajno, u ratu, slučajno opalio metak i ubio nekog muslimana. Ima li grijeh za to? Nema grijeha. Nema grijeha zato jer, e, opet vraćamo se na ono prvo pravilo, nije to. A, je li dužan dati otkup Jest, dužan je dati otkup. I nema grijeha. Hoće se na, na njim izvršiti širijska kazna, ovaj, smrtna kazna? Neće, odmazda neće. <clears throat> Vidimo koliko nijet ovaj, mijenja stvari, namjera mijenja stvari. Koliko ne Pa posjet će dva mjeseca uzastopno. Dva mjeseca uzastopno treba posjet. To je kod nenamjerno ubijstvo, tako? općenito znači ne smiju nanositi štetu nikome, pa čak i životinjama, e, znači biljkama. I u islamu onaj ko na, na, učini neku štetu, dužan je to nadoknaditi. Dužan je to nadoknaditi. U istoj, znači, u istoj mjeri, odnosno u istoj vrijednosti onoga što je učinio. recimo, kada je u pitanju a, uh, neko ko je poznat po tome da čini zlo drugima, da čini fesad, da drugima čini štetu, obaveza je vladara da ga spriječi, da ga spriječi. Znači, ne može se, to je jedno od šarijeskih jel, pravila, da se spriječi, da se kazni kako bi se od njegovog zla sačuvali ljudi i jeli, stanovništvo i životinje. Isto tako je jedan primjer da onaj koji je bankrotirao, njegova se imovina e, zapljenjuje kako bi, kako bi se vratio dug onima koje, koje, kojima je ostao dužan. Znači uzma se, čini se na neki način njemu šteta u stvari da bi se ovaj, spriječila šteta drugima. Ili ako recimo neko maloljetna osoba, ili ne, neuračunljiva osoba rasipa svoj metak, njegovi ovaj, staratelji ili vlast ima pravo da ga spriječi u tom, iako je njegov metak, zato što nanosi štetu, ne smiješ nanositi štetu ni sebi ni drugome, jesmo tako rekli, ni sebi ni drugome. Ne može niko kazati, nema to u islamu, kaže ovo je moje. Ovo je moje i ja imam pravo da ovim, ovim upravljam. U islamskoj državi, znači u jednom islamskom sistemu, u islamskom sistemu, vlast, mada i ovdje ima to u ovim svjetovnim zakonima, koliko je meni poznato, da vlast može da se upetlja, da kažemo, u privatne stvari i da spriječi nekoga ko sam sebi čini štetu ili svoj poroci. Socijalni radnik i tako dalje, kad su u pitanju djeca i sami metak, ima pravo da se upetlja. Ovdje imamo nekoliko, nekoliko podpravila, a jedno od ti podpravila jeste da se da se pojedinačna šteta podnosi znači na u interesu sprečavanja veće štete, sveopće štete. Znači da se uvijek daje prednost, ako mora se desiti neka šteta, da se uvijek daje prednost da se desi pojedinačna šteta kako bi se izbjegla veća, odnosno sveopća šteta u društvu. Pa smo navili primjer onih koji recimo svojim postupcima E, čine štetu evo recimo ovdje se navodi kao primjer e, onaj ko daje fetve bez znanja baš to je primjer specifičan jedan ko daje fet, fetve bez znanja ili se bavi medicinom liječenjem bez znanja bez toga da, ga, da je učio negdje to da je dobio certifikat da, da, da je položio da zna ili kad su u pitanju ovi e, vraćari, gatari što ovaj, što ljudima otkrivaju sudbinu i tako dalje. Znači, kako bi se sačuvala vjera, takvi se po islamu trebaju ispriječiti u tome silom. Ne može kazati sloboda govora. Ha? Ovdje u ovom pitanju nema slobode govora. Čovjek izađe, jel mora, odgovornost, pazite, evo, evo mi sad držimo predavanje, jel, odgovornost je predavača. Odgovornost je predavača da, da, da pazi šta govori, i da ono što govori da je to temeljeno na znanju. A kako znamo da on zna? Kako znamo da on zna? Kako običan svijet zna da on zna? Fino izgleda, ne? Fino izgleda ili lijepo priča, ha? Znamo da on zna na osnovu certifikata ili iđazet name ili diplome što je danas poznato. Ko je uveo iđazet name? Muslimani. Znači čovjek uči pred pred šehom nauči Kur'an, na pamet dobije džazet, namo da zna Kur'an, nego ovaj ispitao pet puta, ili uči hadise, pa naučio toliko hadisa i položio te hadise i, ovaj, i njihov komentar i on mu dadne džazet namo, e ovaj zna. Znači on treba, može pričati o Kur'anu i hadisu. Ili drugim pitanjem, fika i tako dalje. Zato je ovo pitanje te kako onaj, važno kada je pitanju dava. Ne može, e sad dolazimo do ovih nekih aktivnih dešavanja kod nas. Treba li spriječiti pojedince koji pričaju bez znanja ili koji ovaj da kažem pogrešno tumači neka pitanja, nećemo kada vjeru općenito, nego neka pitanja i time nanosi štetu i sebi i drugim muslimanima. Treba ispriječiti. Treba je prvo lijepo posavjetovati, a ako ovaj, ne prihvataju lijep savjet, onda ih treba spriječiti. Mi imamo slučajeva, jer kod nas, ovdje ne govorimo o ljudima čije znanje je neupitno, koji su učili vjeru pred ulemom i koji imaju ižazet name i sve ne govorimo o tome, ne govorimo o pojedincima koji sebi dali za pravo da tumače vjeru, a nisu ovaj, kadri, da kažemo, nisu e, osposobljeni za to. Ne može čovjek samoučki. To isto sad čovjek, ili ovo pitanje medicine, evo, kod nas je aktuelno da se svako bavi liječenjem e, rukom, jel? Ne može se ni, ovaj, ni time svako baviti. Jer to je i teorija i praksa, ne može. <clears throat> ili ovaj bavljenje hijjamom, to je dio, to je oblast medicine. To je oblast medicine. Ne može se time baviti osim onaj koji ima i teoriju i praksu. Znači mora poznavati i teoriju, znači medicinsku teoriju i da ima praksu. Da je to, tu vještinu i to znanje i tu, taj zanat e, e sticao kod nekoga koji je sposobnjen za to. I to tako se pravi rijed na zemlji i u društvu, a u suprotno pravi se nerijed. I kad je u pitanju i vjera i liječenje medicine, bilo što drugo ili zidar. Čovjek sve zna, znam ti ja, kaže, ja, ovaj, i ove molerske radove, znam i zide, znam i krov, sve znam. Znaš autoprav, znam i autoprav, sve znam. To su ljudi neodgovorni, želi naravno samo zaradu i veli riziko, ja ću malo rizikovati, ali znam od prilike kako to ide. Ja znam od prilike, nema to od prilike, <laughs> moraš biti siguran kako to ide. Sad zamislimo doktora ova, medicine, hirurga, dođe na, da operiše neko i on zna od prilike gdje dođe taj organ i otprilike zna kako to ide. Nema otprilike, <laughs> mora biti siguran. Sljedeće podpravilo jeste da je sprečavanje štete je preče od postizanja koristi. Spriječiti neku štetu preče je nego postići neku koristu. Pa se navodi ovdje, ovaj, navodi se primjer, recimo Islam zabranjuje prodavanje čega? Onoga što je zabranjeno i štetno. Onaj ko prodaje duhana ne puši. Ima li on korist? Ima, prodaje duhan i zarađuje novac. Ili prodaje alkohol, zarađuje novac, prodaje nešto što, što je zabranjeno islamom, zarađuje novac, on ima štetu. A, pardon, on ima korist. Ali on svojim prodavanjem prozrukuje nesagledivu štetu za druge ljude. Oni koji puše, koji, ovaj, koji eh, se drugiraju, koji koji piju alkohol. I zato da bi se spriječila ta veća šteta ili da bi se spriječila ta šteta e, koja se odnosi na druge ljude u njihovom zdravlju, u njihovom metku i tako dalje, u njihovoj vjeri, Islam zabranjuje ovaj, ljudima da prodaju ono što je zabranjeno i što nanosi ljudima štetu, drugima štetu. Evo, navešemo primjer kada je u pitanju dava. Ovdje se navodi jedan primjer. Ako hoćemo postići ovaj, da, da, da spriječimo neko zlo, međutim, <clears throat> može se desiti da našim sprečavanjem zla prouzrokujemo veće zlo, je li tako? Hoćemo da nešto spriječimo, ali ako to pokušamo svojim djelovanjem, mi ćemo prouzročiti veće zlo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u sura An'am 108, 108 ajet, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله fa je subullaha adwan bi ghairi ilm. Kaže, nemojte psovati, grditi one koje oni pored Allaha obožavaju, pa da oni Allaha psuju i grdi. Znači da grdiš božanstva, jer su ashabi počeli da, da grde, jeli, ovaj, što je što je u osnovi dozvoljeno, da si da smijavaš se sa božanstvima, latom i uzatom i drugima, i da ih grdiš i ovaj, nećemo kada psuješ, u nas je psovka se ovaj, koristi malo drugačije, U osnovi je to dozvoljeno. Međutim, ako ćemo mi prouzrokovati time ovaj, veću štetu, pa da oni koje smo kritikovali, njihova božanstva i njihove svjetinje, da nam uzvraćaju i psuju nekog bila Allaha i govori ružno o Allahu, onda ću nećemo. Recimo, pisanja neka po, ovaj, po internetu i tako dalje, rasprave, ljudi se svađaju sa ovam, sa kršćanima, sa ovima, sa onima, ko muslimani dozvoljavaju sebi svašta. I onda ovim uzvraćaju, još gori, pa nemoj dirat, pusti. Nemaš koristi od toga. Znači veća je, veća je šteta. To što ćeš uh, izazvati uh, njega da psuje nevud bila Allaha i svetinje islamske, nego što ćeš ti njemu kada slušaju vas uh, Isus je, Isus nije razapet, on nije Bog i tako dalje, ili Marija i tako dalje. Zato treba gledati, vidimo te kako je, te kako je to bitno. Sljedeće pravilo četvrto jeste da poteškoća povlači olakšicu. Poteškoća povlači olakšicu. Znači svaka stvar u životu, bilo postupak, bilo da je postupak ili e, da, da se radi o riječima, e, ako prouzrokuje poteškoću čovjeku, islam nastoji da to spriječi ili da to lakša. I to je Allahova milost prema robovima. Svaka poteškoća. Poteškoće nisu uvijek iste, najavljuju se uvijek u istom intenzitetu, i zato, a vidjet ćemo, to ćemo kasnije objasniti, osnovno pravilo je da Allah želi ljudima da olakša. Allah želi kroz propise Islama ljudima da olakša. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ Kaže Allah vam u vašoj vjeri nikakvu poteškoću nije učinio. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ Allah vam, znači, u vašoj vjeri nikakvu poteškoću nije učinio. Sura Al-Hajj 78. ajet, ovo je samo dio ajeta. Navodim ono što nam je potrebno. Ili konkretno u suri Al-Bekare. Znači ovo, ovo širijsko pravilo temelji se na, ovom, na ovim ajetima, na ovom hadisku koji ću kasnije navesti. U suri Al-Bekare 185. ajet. Sura Al-Bekare, makar možete ajete, broj ajeta zapamiti da znate na koji ajet se oslanja ovo pravilo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu Allahu bikumul yusra, vola yuridu bikumul usra. Kaže, Allah želi da vam olakša, ne da poteškoća imate. Allah želi da vam olakša, ne da poteškoća imate. I hadis, 185. jad. I hadis uh, od Enesa radijallahu ta'ala anhu prenosi da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao jesiru wa la tu'asiru, beširu wa la tu'nefiru. Olakšavajte, a ne otežavajte i obradujte, a nemojte ljude rastirivati, nemojte tjerati znači svojim postupcima. Hadis je mu tefekun alihi. Znači, islam je jedna tolerantna vjera koja nastoji ljudima olakšati i ona, svi islamski propisi su interes čovjeka, nije ništa da ga muči. Mada svaki, svako djelo i svaki propis i svaka naredba islama u sebi ima određenu dozu poteškoće. teškoći to je ta uobičajena poteškoća, je tako? Uobičajena poteškoća koja se ne uzma u obzir. Je li teško ustati ujutru na sabah i abdesiti, ovaj, posebno kad je hladno, kad nismo naspavani? Jesu, to je poteškoća, ali ne misli se na to. Ne misli se na to, navećemo drugi primjer. Jel? Čovjek svakako treba ustati na sabah, jesmo teško, i tijelu, i, i duši, ali treba ustati i abdesiti klanjati. E sad ne možemo uzeti to pravo kao da ti meni je teško na sabah ustati, a ovaj, poteškoća povlači olakšicu, neću ja ustati, klanjaću kad se <laughs> probudim, kad se naspavam, dobro je. Nije to, to je pogrešno. Postoji ona poteškoća koja je uobičajena. Svaki postupak ima poteškoću. I vaše sjedinje ovdje ima poteškoću. Treba sjediti strpljivo, slušati sa dva, tri, a i znači, I moje izlaganje ima određenu poteškoću. To se ne uzme obzir recimo primjer e, abdesta gusula u vrijeme hladnoće, to je ovaj poteškoća, ili u vrijeme hađa, onaj koji ide na hađu, svaki hađ je napor, jel putovanje i tako dalje, i oni obredi sam post, jel post poteškoća za organizam, jesu, ne možemo reći, je sad to, pošto je post poteškoća, ću to lakše se, neću post ili post ću pola dana, ne, nego ovdje se misli na one, onu poteškoću koja povlači olakšicu, koja traže olakšicu, A to je ona poteškoća koja nije uobičajena. Nije uobičajena. Recimo, evo uzet ćemo pitanje namaza. Pitanje namaza. Spajanje namaza. U osnovi namazi se ne spajaju, jel tako? Namazi se ne spajaju, ali se spajaju u posebnim okolnostima. Možemo spojiti podne i kindiju u podnevsko ili kindijsko vrijeme ili akšam jaciju, akšamsko ili ili ovaj e, jacijsko vrijeme. Kada imam potrebu za tim, kada imamo ve veliku potrebu za tim, bilo da smo na putovanju ili da se radi o nekom nevremenu i tako dalje, nekim posebnim okolnostima, opasnost po život, kretanje i tako dalje, u tom slučaju možemo spojiti namaze, to je olakšica. Jer imamo poteškoću ili putujemo, ako smo na putu, možemo i spojiti i skratiti. Zato što smo na putu, uh, u ovaj put je poteškoća, umorni i tako dalje, ne možemo stati uvijek, ne možemo na svakom mjestu klanjati, onda nam Islam daje olakšicu, pa onda možemo, možemo i spojiti namaz i skratiti. Ili recimo pitanje mes, mesha po ovaj, mestvama ili po čarapama, ako imamo potrebu, ako smo na putovanju ili ovaj, ako smo prije svega bolesni, u tom slučaju možemo ili bolesnik da potari, da potiri po zavoju Eh, ili klanjati na fil na, namaz ovaj, na, na jahalici, to jeste u prevoznom sredstvu na, na, na mjestu gdje sjedimo, da se ne, ne, ne mičemo, da ne ustajemo, možemo klanjati sjedeći. I tako dalje. Je li vam jasno ovo? I također imamo ovaj pod pravilo, s time ćemo završiti, da e, nužda ili nužde zakon mijenjaju ili nužde dozvoljavaju ono što je ovako ćemo, nužde dozvoljavaju ono što je u osnovi zabranjeno. S ovim ćemo završiti pa ćemo nastaviti na sljedećem, pošto je vrijeme isteklo.